Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր 2018 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Միսկի խմբի համանախագահները քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Այսօր շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Հադրութի շրջանում ընթացքի մեջ են աշնանացանի աշխատանքները։ Իրանը համազգային սուք է հայտարարել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոն այցելող օտարերկրացիների թիվն աճել է շուրջ 50%-ով։ Հայաստանի սամբիստները Սոչիում ավարտված սամբոյի աշխարհի առաջնությունում նվաճել են 2 ոսկե, 1 արծաթե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր 2018 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Ըստ հրամանագրի 2018 թվականի հունվար ամսում կանցկացվի Արցախի հանրապետության Արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության ձմեռային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ինչպես նաեւ այն քաղաքացիների, որոնց նախկինում տրված Սպարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարգետման իրավունքը դադարել է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հրամանագրի համաձայն 2018 թվականի հունվար ամսում կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժամկետում Սպարտադիր զինվորական ծառայությունն անցած զինծառայողները։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Աշխատանքային այսօր Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտին եւ Էնդրու Շոֆերին։ Հանդիպանը ներկա էր ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկը։ Ինչպես տեղեկացրել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչությունից, հանդիպանը մտկեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջմղման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի շուրջ։ Զրուցակիցները քննարկել են Վեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Ժնևում տեղի ունեցած գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղված քայլեր։ Քննարկվել առաջիկայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Արցախի ինքնորոշման լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում իր անկախության օրինականությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անտրամաբանական որակելով Ղարաբաղյան հակամարտության եւ քրդական ու կատալոնական գործընթացների միջև զուգահեռների անցկացումը։ Արձականքելով Ադրբեջանի խորհրդանի փոխոսնակ Բահար Մուրադովայի այն հայտարարությանը, թե միջազգային հանրությունը պետք է միևնույն մոտեցումները ցուսաբերի բոլոր այդ երեք գործընթացների նկատմամբ, այլ ոչ թե ղեկավարվի երկակի չափանիշներով, նա ընդգծել է, որ դրանք երեք միանգամայն տարբեր խնդիրներ են, ու անգրագիտություն է Ղարաբաղյան հակամարտության եւ կատալոնական ու քրդական գործընթացների միջև զուգահեռների անցկացումը։ Ինչպես կարելի է զուգահեռներ անցկացնել այդ գործընթացների միջև, դրանք 3 միանգամայն տարբեր խնդիրներ են։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման գործընթացը բացառապես լեգալ եւ լեգիտիմ է, այն ամբողջովին համապատասխանում է ինչպես խորհրդային միության սահմանադրության, այնպես էլ միջազգային իրավունքի տարին եւ նորմերին։ Եվ եթե այսօր Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Արցախի ինքնորոշման լեգիտիմությունը, նշանակում է կասկածի տակ է դնում նաև իր եւ այլ խորհրդային հանրապետությունների անկախության օրինականությունը, ասել է Շարմազանովը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հանրապետության նախագահի անվտանգության հարցերի գծով խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանն այսօր Արցախի պետական համասարանում դասախոսությունների շարք է սկսել։ Տիգրան Աբրամյանի հաղորդմամբ դասընթացի միջոցով փորձելու է բացի տեսական գիտելիքներից փոխանցել նաև գործնական հմտություններ։ Դասընթացի հիմնական նպատակն է առաջնահերթ լրագրության բաժնի ուսանողներին, մամուլի ծառայությունների աշխատակիցներին եւ լրատվամիջոցների ակտիվ ներկայացուցիչներին ուսուցման ու վերապատրաստման միջոցով Արցախյան մեդիադաշտը համալրել որակյալ եւ բանիմաց մասնագետներով։ Բացի դրանից հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ տեղեկատվական անվտանգությունը ամբողջական անվտանգության համակարգված բաղադրիչն է հանդիսանում, այս դասընթացը կարևոր է, որպեսզի լրագրողը ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակում անկախ գտնվելու վայրից կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել եւ օպերատիվ լրատվություն հաղորդել, ասել է նա։ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով նախատեսվում են ուսուցման, վերապատրաստման նոր մեթոդներ, այդ թվում Հայաստանից ընդգրկելով մի շարք փորձառու լրագրողների, փորձագետների եւ այդ ձևով աշխատաշուկա հանել արդեն իսկ պահանջարկ ունեցող մասնագետներ։ Աշխարհում նոյեմբերի 14-ը նշվում է որպես շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Շաքարախտի միջազգային ֆեդերացիայի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ 1991 թվականից նշվող օրը խորհուրդ ունի բարձրացնելու բնակության իրազեկվածությունը հիվանդության հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Իդեպ նոյեմբերի 14-ը ընտրվել է իպատիվ կանադացի գիտնական Ֆրեդերիկ Բանտինգի, ով ինսուլինի ներարկման միջոցով փրկել է 14 տարեկան ծանր տիպի պատանեկան շաքարային դիաբետով երեխայի կյանքը եւ 1923 թվականին այս գյուտի համար արժանացել Նոբելյան մրցանակի։ Շաքարային դիաբետը բնորոշվում է որպես ոչ վարակի հիվանդության գլոբալ համաճարակ, հաշվի առնելով հիվանդության տարածվածության աշխարհագրական ընդլայնումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում շուրջ 422 միլիոն մարդ ունի շաքարային դիաբետ։ Հիվանդության գլոբալ տարածվածությունը կազմում է 8.5% եւ միտում ունի ավելանալու հատկապես ցածր եւ միջին եկամուտներ ունեցող երկրներում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հադրութի շրջանում երրորդացքի մեջ են աշնանացանի աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Եղանակային բարենպաստ պայմանները հնարավորություն են ստեղծել արագացնել Աշնանցանի աշխատանքները Հադրութի շրջանում։ Շրջանում մեծ թափով իրականացվել է աշնանցան մշակաբույսերի ցանկ, ինչպես տեղեկացանք հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոպյանից, շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ կկատարվի 11000 հեկտար աշնանցան մշակաբույսերի ցանկ, որից 2600 հեկտարը համայնքային սեփականաշնորհված եւ գյուղամեծ վարձակալված 8400 հեկտարը պետական պաշտային ֆոնդի բարելավողերում։ 2017 թվականի նոյեմբերի 13-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է 9586 հեկտար հերկ, աշնանցան մշակաբույսերի տակ կատարվել է մոտ 7800 հեկտար ցանք, որից պետական պաշտային ֆոնդի վարելահորում 1800 հեկտար, համակային սեփականաշնորհված եւ գյուղամեծ վարձակալված վարելահորերում 2000 հեկտար։ Նշված տարածքներում ցանվել է 5068 հեկտար գարի, 2728 հեկտար ծորեն։ Բաժնի վարիչը նշեց, որ աշնանացան կատարելու համար անարժեք գյուղատեսական տեխնիկան հնարավորություն է տալիս կատարելու աշնանացանը։ Սերմերի խնդիր եւս չկա, նշեց բաժնի վարիչը։ Նա միաժամանակ մտահոգություն հայտնեց, որ կատարող ցանքերի մի մասը միավար է, պատճառ կդառնա տարածքների ախտոտվածության հիվանդությունների տարածման եւ ցածր բեկատվության։ Հաշմասանի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նոյեմբերի 11-ից 12-ը հանուն հայ զինվորի հասարակական գազագերբության երկու տասնյակ անդամներ ազգ բանակ ծրագրի շրջանակներում այցելել են Արցախի պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Գազագերբության նախագահ Դավիթ Թորոսյանի հաղորդմամբ այսը նախատեսված էր երկու օրով 3 զորամաս այցելելու ծրագիր ժամանակացույցով։ Այցելել եւ տարբեր միջոցառումներով հանդես ենք եկել Մարտակերտի շրջանում տեղակայված մի շարք զորամասերում, որտեղ մեր կազմակերպության անդամները հանդես են եկել համերգային ծրագրով, ի զինվորներին հանձնել են իրենց կողմից պատրաստած նվերները, ասել են նա եւ ավելացրել, որ գալիք տարվա ընթացքում ծրագիրը շարունակվելու է ներառելով բոլոր պաշտպանական շրջանները։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնության մեկնարկած առողջ ապրելակերպ ծրագրի շրջանակներում Հադրութի շրջարարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը քաղաքի ազատության հրապարակում կազմակերպել է առողջ մարմին, առողջ հոգի, առողջ սերունդ խորագրով միջոցառում։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանի հաղորդմամբ միջոցառման մասնակիցների թիվն անցնում է 100-ից։ Ծրագրի նպատակը հասարակության մեջ առողջ սերնդի դաստիարակումն ու վնասակար երևույթների դեմ պայքարն է։ Եվ քանի որ այն հայտարարված է հանրապետության ողջ տարածքում, մենք եւս անմասն չմնացինք եւ մեր ձևով փորձեցինք օգտակար լինել հանրությանը, ասել է նա։ Ծրագրի շրջանակում տեղի են ունեցել առողջ սննդի, հակածխախոտային եւ երաշտական թեմատիկաներով ֆլեշմոբեր, վասկի մրցույթ, հեծանվավասկ, ինչպես նաեւ հադրութի շրջանի Թաղասեր համայնքի դպրոցի աշակերտները քայլարշավ են կազմակերպել դեպի Տիակ պետական պատմամշակութային արգելոց ծանոթանալու տեղանքի պատմությանը։ Միջազգային լրահոսից Երեք Սոչիի նախագահական մասնաշենքում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի բանակցությունները։ Սա արդեն Էրդողանի թվով երրորդ այսն է Ռուսաստան ու 6-րդ համատեղ հանդիպումը 1 տարվա ընթացքում։ Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են երկկողմ համագործակցության, սիրիական խնդրին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ մի շարք ապրանքների մատակարարման վերաբերյալ մնացած համանախապակումները վերացնելու միջոցները։ Բանակցություններից հետո կայացած համատեղ մամլոասուլիսում նախագահները լրագրողներին հայտնել են, որ թուրք-ռուսական հարաբերություններն ամբողջությամբ վերականգնված կարելի է համարել, իսկ Էրդողանի խոսքերով հաջորդ քայլը առանց մուտքի վիզայի ռեժիմի վերականգնումն է լինելու։ Նշվել է նաև, որ երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը բարձրացել է 36%-ով։ Իրանի իշխանությունները նոյեմբերի 14-ը համազգային սկոր են հայտարարել երկրաշարժի հարյուրավոր զոհերի հիշատակին, որը նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցել Իրաքի հետ սահմանում։ Ավելի վաղ երրորդյա սուկ էր հայտարարվել Իրանի Քերմանշահի նահանգում, որն առավել մեծ չափով է դժվել երկրաշարժից։ Ըստ վերջին տվյալների, միայն Իրանում զոհվել է շուրջ 450 մարդ, դժվել է ավելի քան 7000 բնակիչ։ Իրաքի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է 7 զոհվածի եւ ավելի քան 530 դժացի մասին։ Իսրայելի ոստիկանությունը քրեական հետաքննություն է սկսել անօթաչու թրչող սարք արտադրող այն իսրայելական ընկերության դեմ, որի արտադրանքի միջոցով Ադրբեջանը 2017 թվականին անօթաչու թրջող սարքերի փորձարկման ժամանակ փորձել էր ռմբակոծել հայկական դիրքերը։ Հետաքննությունը վարում է Իսրայելի ոստիկանության միջազգային հանցագործությունների հետաքննության միությունը, որը հայտնի է եբրայերենով Վահբալ անունով։ Գործընթաց սկսելու մասին տեղեկությունները հայտնի են դարձել նոյեմբերի 13-ին, երբ իսրայելական դատարանը թույլատրել էր հետաքննության անցկացումը, սահմանափակելով տեղեկատվության տրամադրումն այս ուղությամբ։ Ոստիկանությունը մասնավորապես հայտնել է, որ չի հստակեցնելու, թե ով է հայտնի գնորդը։ Մշակութային կյանք Նոյեմբերի 16-ին Մարտունի քաղաքի Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցում ցուցադրվելու են ամերիկաբնակ արվեստագետ Յուկիմի Օթագիրիի անիմացիոն աշխատանքները, որից հետո արվեստագետն անցեկացնելու բաց դաս աշխատարան անիմացիա պատրաստելու եւ ներկայացնելու թեմայով։ Արվեստի դպրոցի տնօրեն Ալվինա Բաղդասարյանի հաղորդմամբ Դասախոսության ընթացքում ամերիկացի արվեստագետը մասնակիցներին սովորեցնելու է անիմացիաներ պատրաստելու հմտությունները եւ այդ ընթացքում անհրաժեշտ գործիքների կիրառման եղանակները։ Նախագիծն իրականացվում է Երևանի ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի հետ համատեղ։ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնն ընթացիկ տարվա հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին ընդունել է 13500 այցելու նախորդ տարվա նույն ժամանակատվացի 11500-ի փոխարեն։ Կենտրոնի գործնեության համակարգող Արամ Թորոսյանի հաղորդմամբ ընդհանուր այցելուների համատեքստում օտարերկրյա այցելուների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 50%-ով։ Արամ Թորոսյանը նշել է նաև, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի հետ համագործակցության շրջանակներում բարբերաբար գիտամշակութային կենտրոն են այցելում նաև զինծառայողներ։ ԱՄՆ-ի հեղինակավոր Chronicle Book հրատարակությունը տպագրության է պատրաստում Հայաստանի եւ Արցախի խոհանոցին ներված լավաշ խոհարարական գիրքը։ Գրքի նախաձեռնողներն ու հեղինակները մրցանակակիր գրող Քեյթ Լիհին, գաստրոնոմիկ լուսանկարիչ Ջոն Լին եւ շեֆ խոհարար Արազադան Միացյալ Նահանգներից այս շաբաթ ուղևորվել են Հայաստան։ Նրանք սկսել են գրքի առաջին փուլի ուսումնասիրությունները, մեկնելով երկրի տարբեր մարզել, գտնելու հայկական խոհանոցի ուտեսների պատրաստման ավանդական ձևերը։ Գիրք կներկայացնի Հայաստանի եւ Արցախի խոհանոցը, նախուտեսներից եւ հիմնական ուտեսներից ոչ միայն աղանդեր Հիմնական շեշտը կտրվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում ներառված լավաշի վրա, որը հայկական խոհանոցի խորհրդանիշներից մեկն է։ Ստեփանակերտի երաշտական քոլեջին առընթեր գործող ազգային նվագարաների նվագախումբն ընդամենը 2 տարվա պատմություն ունի, բայց արդեն որոշակի համբավ ունի հանրապետության երաշտասերների շրջանում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ազգային նվագարանների նվագախմբի ստեղծումը ժամանակի պահանջն էր։ Սա նախագիծ է ոչ միայն ներկայի, այլև ապագայի համար, որովհետև հանդիսականի մոտ երաժշտական ճաշակի դաստիարակմանը զուգահեռ նաև որակյալ մասնագետներ է պատրաստում կարծես թե մոռացության մատնվող ազգային գործիքների համար։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը Լևոն Սարդարյանն է։ Մեծ զրույցում նա պատմեց, թե ինչպես է ստեղծվել համույթը։ Ժամանակակից արվեստի զարգացման բաժնի պետ Ապրես Մարկարյանի նախաձեռնությունն էր, որ մանկապատանյակ շարունակական նվագախում ստեղծվի։ Երկու տարի առաջ ես էլ նոր մտել էի ուսումնարանում աշխատելու։ Ինձ հանձնարարվեց այդ գործը, ուսումնարանի նվագախումն էի ղեկավարում, այդ գործն էլ առաջարկեցին, որ սկսենք։ Իսկ ես դեռևս կոնսերվատորիայում սովորելու ժամանակից այդպիսի հերանեկար ունեի, որ Արցախում ունենանք ազգային նվագարանների նվագախում, ակադեմիկ, ոչ թե այնպես ինքնագործ մակարդակի կամ սիրողական այդ ունիսոն նվագող տարբերակով։ Սա բազա էր արդեն, ես էլ ճանաչելով տեղի երաժիշտներին, ժողովրդիկների հավաքեցինք ու կազմեցինք այդ նվագ Ղարաբաղով։ Երաշտական քոլեջի բազայի հիման վրա ստեղծվեց ու շրջաններից էլ, որովհետև ստեղ այդ ժամանակ գործիքներ կային, ստեղ չկային, բայց ասենք Տողում կային, Մարտունիում կային։ Նախարարությունը ահագին աջակցեց, որ շփաթվա ընթացքում այդ երեխեքին բերվում էր, փորձային անում հյուրանոցում տեղավորվում էր, հետո երկու տարի մենք այդ տեմպով ենք աշխատել։ Իսկ հիմա Հիմա արդեն շրջաններից չենք բերում, որովհետև այդ շրջանի նախքին անցյալ տարվա նախանցյալ տարվա երեխեքն արդեն հիմնական մասը քոլեջում են, ուսանող են։ Եվ նվագախմբի կեսը ուսանող գնողներ են, կեսը աշխատողներ են։ Դեռևս մենք Արցախում այդքան երաժիշտ չունենք, որ իրանք լրիվ աշխատող լինեն։ Եթե ուսանողների գործոնը հանենք, նվագախումբը չի լինի, թերի կլինի։ Եվ ուսանողներն էլ այնքան չի, որ առանց աշխատողները լինի այդ նվագախումբը։ Անցումնային կայացման ճանապարհ, այո, կայացման ճանապարհ։ Իսկ նվագախումբը որտեղ է ելույթներ ունեցել, արդեն իսկ անցած ճանապարհ ունի թե չէ։ Նախանցյալ տարի մարտի 8-ին Արցախի ձայների հետ մի բաժին նվագախումբներ, մի բաժին Արցախի ձայները, դա առաջի ելույթներ։ Դրանից հետո Աշնանը Հայաստանում ազգային նվագարանների նվագախմբերի մրցույթ կազմակերպվեց, որին մենք արձագանքեցինք եւ առաջին մրցանակ շահեցինք։ Դա էլ ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ մի տարվա նվագախումբ ու նույնիսկ ասում էին անիմաստ անդեղի նվագախմբեր ուժեղ են, ես ասում եմ մերն էլ թույլ չի։ Սպասով նվագախումբը բավականին բարձր նշաձողով մտավ արվեստի աշխարհ։ Այդ մակարդակը պահելն ու բարձրացնելը պակաս դժվարին ու պատասխանատու աշխատանք չէ, քան կազմավորումներ։ Լևոն Սարդարյանը լավատեսորեն է տրամադրված եւ նպատակ ունի ավելացնել խմբի նվագարանների տեսակները։ Մասնավորապես նա ցանկանում է նվագախմբում ունենալ հարվածային գործի 20 թուրը, որից Արցախում դեռևս չկա, իսկ համապատասխան մասնագետների խնդրի լուծման ուղին կարծես արդեն գտնվել է։ Այս տարվանից Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժ երաժշտական դպրոցում բացվել են նաև Թարի, Քամանչայի եւ Ուդի դասարաններ, ու թեև աշակերտներն այստեղ դեռևս սակավաթիվ են, բայց եւ այնպես Լևոն Սարդարյանը վստահ է, որ ապագայում նվագախմբում աշխատելու հերանեկարը դեռ շատերին կստիպի ընտրել ու սիրել հայոց ազգային նվագարանները։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Հայաստանի սամբիստները Սոչիում ավարտված սամբոյի աշխարհի առաջնությունում նվաճել են 2 ոսկե, 1 արծաթե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Մարտական սամբոյի 52 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակում Մխիթարյանը հաղթել է Կիրգիզ Մոհամեդ Ալի Էրգեշովին ու նվաճել ոսկե մեդալ։ Վաչիկ Վարդանյանը 68 կիլոգրամ դարձել է աշխարհի փոխ-չեմպիոն, եզրափակիչում զիջելով ռուսաստանցի Դանիել Վոյոդինին։ Ավելի վաղ մարզական սամբոյում Տիգրան Կիրակոսյանը 52 կիլոգրամ դարձել էր աշխարհի չեմպիոն, իսկ Մաքսիմ Մանուկյանը 57 կիլոգրամ եւ Արսեն Խանջյանը 100 կիլոգրամ նվաճել բրոնզե մեդալ։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։